Hirap umanhin, sabi delikado ko sa'yo, maghiwalay ng sindikato Alam mo sa sarili mo kung anong kagustuhan Maangas sa magtalina, kaya mo natusuan Ang ugali ng lasada, ikaw ang syon May kompetisyon na sa puso ko, ikaw ang pion Pasulilip sa naman ang isip ko, ikaw ang don Sa tabi na muna natin kung anong meron ngayon Takot ang nananalay dahil sa aking dugo Pag ayos na maduro, ang puso ay sa lungo Pero panalangin ko, baka tipad Wala rin maging akin ka hanggang sa umidad Wala mo sa lapi sa lalaki mo panapan Kakain naman nalo, tapakin ko kumapan Sana pagtingin mo sa akin sa tayong sumugal yeah. Kasama magkakbay, kasabay, magpausok Sa'yo ko palagay, sumakay, pagmalumot Dapat na sumay, panahuway, wala sa hulog Ang damong ibigay, ang kamay mo pati puso Kasama magkakbay, kasabay, magpausok Sa'yo ko palagay, sumakay, pagmalumot Dapat na sumay, panahuway, wala sa hulog Ang damong ibigay, ang kamay mo pati puso Bawal nilang malaman Magkasama tayo, magkayakap na Nagpupulungan sa malayo Mabigan at tatawag na sa mundo ko tumayo Magmamahalan natin, dalawa ay delikado Kasi galing galing na ako ng sala Kaya magustuhan nila ako ng pag-asa Halos magkaib ang mundo ay nakaaba Magkaib tayo sa iyo ang pagpahamak Bakit di maawan? Ang sarili ko mapamahalan kahit kahit upang abot ay patagal Ay makamemonyari ang mga dinasal Ang aking napilig sama-sama pinakabal Inakasal at tingin sa sarili ko Mas dati pa nga dahil ako ang napiling mo Aalayan ang sisay ng daliri mo Kahit na ikamatay o ang pag-ibig mo kaya sa akong magbahay ka sa bahay Magpakulog Sa'yo ko palagay Sumakain pag malumog Pagka sa huway Pagkahuway wala sa ulo Ang damong ibigay Ang kamay mo patitulog Sa akong magbahay ka sa bahay Magpakulog Sa'yo ko palagay Sumakain pag malumog Pagka sa buhay wala sa ulo Maraming ibigay ang pag may mapaghiram mo mahalin Sabi delikado, nakaligod sa'yo Hindi pa rin ang sindikato Alam mo sa sarili mo, anong kagustuhan Maangas sa mata nila, kaya mo nagustuhan Ako galing na kasada, ikaw ang show Kami kompetisyon lang sa puso ko, ikaw ang pure Masulilis sa ng parang isip ko, ikaw ang don Sa pagpili mo na natin kung anong meron ngayon Yeah, ito lang sa kanila, ito lang sa kanila